Սեպտեմբերի 2-ին ԼՂ հրճակման 31-րդ տարեդարձին Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում հայտնի գործարար բարերար Ավրորա ապագա հայկականը եւ Էլի 700-ին մոտ նախաձեռնությունների հեղինակ Ռուբեն Վարդանյանը մամուլի ասուլիս է հravirել։ Իրադարձությունն ինքնին խորթանշական էր։ Շնորհավորելով հանրապետության օրվա կապակցությամբ Ռուբեն Վարդանյանը մասնավորապես ասել է. «Թավոք մինչև վերջ չենք հասկանում, թե ինչքան կարեւոր է այս օրը ոչ միայն Արցախի, այլև ամբողջ հայ ազգի համար»։ Նախորդին Ռուբեն Վարդանյանը հանդես էր եկել տեսաուղերձով ելույթով իր Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից հրաժարվելու եւ Արցախ մշտական բնակության տեղափոխվելու մասին։ Նման ֆինանսական կարողության եւ կարգավիճակ ունեցող անձի Արցախ տեղափոխվելը տարբեր մեկնաբանությունների ու շահարկումների տեղիք է տվել Արցախում ու Արցախի շուրջ ընթացող իրադարձությունների մասին։ Ինքը գործարարն էլ հայտարարել է, որ իր որոշումն ինքնանպատակ չէ։ Ես իմ կոչի մեջ ասացի այն ինչ որ իմ մեջ կուտակվել էր ասեմ ազնի, որ ես չէի պլանավորել դա անել այս ժամանակ, ես պլանավորել էի որոշումը կայացնել ավելի ուշ, բայց Բերձորի անու դեպքերից հետո եւ տեսնելով մարդկանց իրավիճակը ես հասկացա, որ ինչ-որ կար պիտի արվի հենց հիմա այս օրերի շուրջ։ Մենք դուք համաձայն եք իմ հետ, որ սա ճգնաժամ է եւ ճգնաժամը շատ լուրջ է։ Մենք գտնում ենք պատերազմական իրավիճակում եւ այսօր ստեղ չեն գրակում, բայց վտանգը եւ անհանգստությունը, որ ես փորձել եմ իմ կողմից դեսբորեն հաղորդեմ, իմ համար ուրիշ իրավիճակ է ստեղծել եւ հարաբերությունների եւ ձեր հետ եւ ընդհանուր հասարակության հետ Արցախը Ռուբեն Վարդանյանը նոր սարդարապատ է համարում եւ իր իսկ խոսքերով պատահական չի ոչ Արցախ տեղափոխվելու իր որոշումը, ոչ Արցախում համահայկական ճակատ ձևավորելու եւ համահայկական համախմբման հասնելու գաղափարը։ Այստեղ ուրիշ է էներգետիկան, այստեղ ստելը հեշտ չէ, այստեղ ամեն ինչ ավելի խորքային է, ասում են նա պարզաբանելով, որ համախմբում ասելով պետք է հասկացվի նախ այն, որ հանուն ազգային արժանապատվության եւ հայկական ապագայի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության պետականության ու արց Արցախի անկախության ու անվտանգության պետք է մի կողմ դրվեն քաղաքական ու մյուս շահերը, բարձրագոչ կոչերը եւ միավորվեն հենց Արցախի շուրջ։ Ես ուզում եմ որ այդ գաղափարը ձեր մեջ, եթե մենք խոսալու ենք այսօր, խորքային մտնի, որովհետև դա տարբերվում է, եթե մենք ունենք նորմալ իրավիճակ, այդ իրավիճակի մեջ քաղաքական հարցեր, ով ինչ կարծիք ես ու մասին, տարբեր բաներ հետաքրիր։ Ինձ թվում է այս իրավիճակում մենք պետք է խոսենք երեք հարցի շուրջ։ Եթե ճգնաժամը իսկապես մենք ուտում ենք դասարդաբը, դա ինչ նշանակում է, ինչ ուրիշ ձև պիտի անենք եւ ոնց եմ ես դա տեսնում։ Երկրորդը, ես Արցախում հասկանցել եմ շատ ժամանակ, եթե տեսել եք իմ ելույթների եւ պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից առաջ Ես ծնունդով Արցախցի չեմ, ամենից առաջին անգամ եկել եմ Արցախ 2002 թվականին։ Բայց գիտեք, արցախցիների մոտ մի դա բան կա, կամ իրենք հավատում են, կամ չեն հավատում։ Հիմա ամենակարևոր հարցը, որ կախված աղոթի մեջ, Այս ձևականությունը դու իսկապես մարդեկել է լրջերից հապելը։ Իրանք վախում են նորից խապնվեն։ Եվ երրորդը ունակություն ունի Ռուբեն Վարդյանը ճուբանց թե փոխելու թե չէ։ Ինչքան իր փորձը, իր գիտելիքները, իր չգիտեմ հնարավորությունները իսկապես կարող օգնի ճիկարոջ խանգարի այս իրավիճակը փոխելու։ Ռուբեն Վարդանյանն ասում է, որ լուրջ է, եւ դա ապացուցել է դեռ միջև Արցախում ապրելու որոշում կայացնելը գործերով։ Արցախում կա հավատի վստահության կորուստ, եւ այդ վստահության վերականգնումը Ռուբեն Վարդանյանն ամենաառաջնային խնդիրն է համարում։ Ու ես պատրաստեմ իմ ամեն ինչ ինչ որ գիտեմ, ունեմ, եմ կարող ժամանակը նվիրեմ Արցախի եւ Արցախի անկախության պահպանելու եւ Արցախի զարգացման ծրագրերի իրականացման մեջ։ Այդ երեք հարցն այնպես որ ինձ ինչի այնքան ինչքան չգնաժամ, կարող ես թե չես կարող, ինչքան ես դու իսկապես ազնի ոչ ազնի։ Գործարարի որոշումը տարբեր մեկնաբանությունների առիթ է հանդիսացել, ընդ որում ինչպես հայկական, այնպես էլ արտասահմանյան ու ադրբեջանական հարթակներում։ Այդ հարցերը հնչեցրին նաև ասուլիսի մասնակիցները։ Ինձ որևէ պաշտոն չի հետաքրքրում ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում, բայց ես պատրաստ եմ ստանձնել նման պատասխանատվություն, եթե դա կարող է լինել իշահ այն գաղափարի եւ գործի, որը նախաձեռնել ենք։ Պետք է փոխել կարծրատիպը, որ միայն իշխանության կամ պաշտոնի արկայության դեպքում է հնարավոր որևէ գործնեայության մեջ առաջընթաց գրանցել, եւ ես կարիք չունեմ պաշտոնի ու հեղինակության Ես ուզում եմ իմ կապերը, իմ ռեսուրսները ներդնել Արցախի ու Հայաստանի զարգացմանը։ Այս մտքերն է արտահայտել Ռուբեն Վարդանյանը իրեն ուղված հարցադրումներին ի պատասխան։ Ինչու հենց հիմա է այդ որոշումը կայացրել։ Բարերարն ասում է, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը շատ բան է փոխել իր կյանքում, իսկ որոշումը պիտի հասունանար։ Հարցին թե ով է Ռուբեն Վարդանյանը, այն Ռուբեն Վարդանյանը, ով Արցախ է տեղափոխվել իր քաղաքական դիրքորոշմամբ, իր արժև դրված խնդիրներով, նպատակներով գործարարը պատասխանել է։ Եթե դուք մեկնեք ով Ռուբեն Վարդանյանը, պետք չէ կարդալ տաբեբանը։ Պետք է իսկ Ռուբեն Վարդանյանն էս վերջին 20 տարվա մեջ ինչեր արել գլոբալիստական, ռուսամոլ, ռուսաֆոբ, որտեվ ի վերջով մենք բոլորս գնալու ենք, մարդու գործերն է մնալու։ Ես հայրենասեր հայ մարդ եմ, որը իրազել է ու ամեն ինչ արել է, որ Հայաստանը լինի ուժեղ, երջանիկ, անկախ երկիր։ Եվ դա հիմքն է եղել իմ ամեն գործողության ամեն օրվա։ Նախագծերը բազմաթիվ են։ Ռուբեն Վարդանյանի համահեղինակած ճամփաբաժանին գործը հիմք է դարձել Հայաստան 2021 նախագծի մեկնարկի համար։ Նպատակը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ապագայի վերաբերյալ դեռևս 2002 թվականին Հայաստան 2020 նախագծի շրջանակում նախաձեռնված քննարկումների շարունակումն է։ Այդ քննարկումների արդյունքը պիտի լինի մինչև 2041 թվականի զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարության մշակումը։ Որպես պետություն եւ ազգ այսօր մենք կործան պայման եզրին ենք ու անհապաղ քայլեր պետք է ձեռնարկենք, հավաքագրելով ամբողջ հայկական ներուժը, ասում է։ Իսկ կոնկրետ քայլերի մասին հստակ է խոսում։ Այն ջրբաժանը, որ առաջացել է Հայաստանի ու Արցախի հայության միջև, պիտի վերացվի։ Հայաստանից ու Սփյուռքից պիտի գան տեսնելու այս երկիրը, որի համար ավելի քան 30000 կամավորներ պատրաստ էին պայքարելու, որտեղ այսքան զոհեր ենք տվել։ Պիտի տեսնեն ու սիրեն այս հողը, պիտի գան ու ապրեն այստեղ։ Արցախցին պիտի զգա, որ մենակ չէ։ Եվ Ռուբեն Վարդանյանն արել է իր քայլը։ Հույս ունի, որ իրեն հետևողներ կլինեն։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։